Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi obad. Današnji hadis zabilježili su nam imami Buhari i Muslim. A prenio ga je Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu. U njemu stoji da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve upitan od strane jednog čovjeka. Ja Rasulullah, eju sadaqati a'zam. Ayu sadaqati ajran. Allahu poslanice, koja je najvrednija sadaka za koju slijedi najbolja nagrada? قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان Najvrednija sadaka je da udjeliš kad si zdrav, škrt, bojiš se siromaštva, nadaš se većem bogatstvu, a ne da odgađaš dok duša ne dođe do grla. A onda da kažeš dajte tom i tom toliko, dajte tom, tom i tom toliko, kad je već i tako sve pripalo njima. Kad izbilježe imami, Buhari i muslim. A glavna pouka ovog hadise da čovjek ne zaboravi na dobra djela dok je zdrav i živ Jer ono čovjek što uradi dok je zdrav i živ, to je njegovo. To ostaje. وَأَنْ lil insani illa ma sa'a. To je kuransko pravilo još iz ranijih objava. Preneseno u Kur'anu i dato za nas čovjek će imati samo ono što je zaradio, što je zaslužio. A hoće li tebi posle tvoje smrti neko nešto dati, uraditi, neko dobro djelo za tebe? To čovjek ne bi smio sebi dozvoliti da se osloni samo na to. Drugo što učimo iz ovog hadisa isto tako jako važno. Nisu sva dobra djela jednako vrednovana. Mi vidimo iz ovog hadisa da djelo dok je čovjek silan, zdrav, bogat. I kad ne misli na smrt uopšte, ne misli na doktore, ne misli na bolest, a Ahiret mi je zadnja misao da bi mogao preseliti sutra, tada se savladati tada davati dijeliti i raditi dobra djela, konkretno ovdje kada je u pitanju sadaka, to je znak jakog imana, dobre svijesti, dobre samokontrole, jer obično u tim životnim dobima čovjek ode daleko od svoga gospodara. I ne misli da treba dati, zašto bi on dao tada, pa treba mi za ovog, pa treba mi za djecu, porodica se podiže i zaboravi pravo siromaha u njegovom imetku. Ponovit ću još jednom ovaj hadis, jer je vrlo je zgrovit i vrlo je simboličan. Anta saddaka. وأنت صحيح šehihun, tahšal fakra wa Najvrednija sadaka je da udjeliš kad si zdrav, kad si škrt, kad ne daš, pohlepan si, strahuješ od siromaštva i nadaš se biti bogatijim i moćnim. Štediš za nešto, za nekoga. A kad dođe duša do grla, nije poslanik sallallahu alejhi ve ni tu sadaku ovdje poništio. Nije rekao da ne valja, da je neispravna. Ali u odnosu na ovu sadaku, kad si ti zdravi, kad, ti misliš da je sve u tvojim rukama i u odnosu na ovu, to je ogromna i velika razlika. Kao što je ogromna i velika razlika između čovjeka koji klanja, kad je mlad, kad je snažan i zdrav, i nekoga ko već jednom nogom u grobu. Oba namaza su u redu, oba namaza su ispravna, ali razlika u vrijednosti je velika. To nas uči da u našem šerijatu dijela se razlikuju po vrijednosti, pa čak jedno te isto djelo, namaz, nije isto vrijedan od tog čovjeka i tog čovjeka. Čak i tvoj vlastiti namaz u nekim trenucima povećanje imana, skrušenosti iz takvih značenja nije isto vrijedan kao namaz koji si klanjamo, eto, zato što treba da klanjaš i moraš da obaviš. Molim Allah da, da učini naša djela najboljim da ih prihvati od nas i da nas uputi na ono što je najljepše. Assalamu alaikum.